Bid tot die Heere om reen in die tijd van die laat reens, die Heere maak die weerlichte, en hy sal aan hulle een stortreen gee, plante op die veld aan iedereen. Want die huisgoede spreek bedrog, en die waarsegers sien leens en verkondig nietige drome, hulle troos met wind. Daarom het hulle weggeswerwe soos een kudde, hulle verkeer in verdrukking, omdat daar geen herder is nie. Ten die herders het my toeren ontvlamd, en oor die voorbokke zal ik besoeking breng, van die Heere van die leerskare gee ag op sy kudde, op die huis van Jeda, en maak hulle tot sy prachtige paard in die strijd. Uit ons sal die hoeksteen, uit om die meerpunt, uit om die strijdboog, uit om die heersers allemaal saam uitgaan. En hulle sal wees soos helde wat in die oorlog die modder van die straat vertrap, en hulle sal veg, van die Heere is met hulle, en die reiterij zal beskaamd uitkomen. En ik zal die huis van Jeda sterk maken en aan die huis van Jozef hulp verheen en hulle woonplek aanwijs, want ik ontferm my oor hulle, en hulle sal wees asof ek hulle nie verwerp het nie, want ik is die Heere hulle God, en ik zal hulle verhoor. En Ephraim zal wees soos een held, en hulle hart sal vrolijk wees soos wijn, en hulle kinders sal dit sien en hulle verblij, hulle hart sal juig in die Heere. Ek wil vir hulle vlijt en hulle vergader, want ik het hulle losgekoop, en hulle sal net so talrijk wees soos tevore. En ek sal hulle saai onder die volken, en in die ver afgelees streke sal hulle aan my denk, en hulle sal saam met hulle kinders in die leven bly en terugkom. En ek sal hulle terugbring uit Egypte land en uit Asier hulle vergader en hulle na die land Gilead en die Albanon bring, maar dit zal vir hulle nie voldoende wees nie. En hy sal die sedert van benauwdheid trek en die golven in die sedert slaan, en al die dieptes van die Nijl zal opdrug, ook zal die trotsheid van Assyrië neergewerkt worden, en die scepter van Egypte land wijk. En ik zal hulle sterk maken in die Heere, en hulle zal in zijn naam wandel, spreekt die Heere.